Rolinka. No taká rolinka, vstávaj, treba ti ísť do školy. Čo je? Prečo ma budíš? Vstávaj. A mne sa nechce ísť do školy. A vôbec kto si? Ujo, ktorý práve rozpráva rozprávku o Karolinke, ktorá nechcela chodiť do školy. Mm, dúfam, že to bude pekná rozprávka. No, <clears throat> to ešte neviem. A neviem ani to, či naozaj pôjde o rozprávku. Ale na konci, na konci by malo byť ponaučenie. Ponaučenie? Mm-hmm. Tak to sa mi nepáči. No, dobre, ale inak sa nedá. No, keď nie, tak dobre, pokračuj. <laughs> Vlastne som ešte ani nezačal. Tak teda, bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Karolínka a to nechcelo chodiť do školy. Ale prečo vlastne? Od učenia je človek háda múdrejší, nie? Ja si to vôbec nemyslím. Nie? Učiť sa to je tá najhlúpejšia vec na svete. Ale Karolinka. Len čo sa naučíš dvakrát dva sú štyri, už o teba chcú, aby si vedel, že 3 tri 3 je 9. <laughs> A potom zasa ešte musíš vedieť, že 4x4 je 16 a tak ďalej. No, čím viacej sa človek učí, tým skôr zistí, že sa mu treba učiť ešte viacej. No nemá to konca. No ale keď sa toho človek nenaučí dosť, tak je hlúpy. A keď sa učí a nakoniec je aj tak hlúpy, na čo sa potom má do toho vôbec spúšťať. Aha. Tak to je, to je veľmi hlboká úvaha. Počkaj, nech sa mi to rozleží v hlave. Tak ty, Karolinka, ty si teda proti tomu, aby sa chodilo do školy? No, že? Hmm. A preto sa vyberiem do takej krajiny, kde nie je nejakej školy. <laughs> to som teda zvedavý, kde ju nájdeš. Neviem, ale pouvažujem o tom. naozaj neviem, kde deti nemusia chodiť do školy. Najradšej by som vyliezla na strom. Možno mi tam zíde niečo na um. Vzduch vo vyšších polohách vraj podporuje myslenie. A hora aj tak všetko vidno lepšie. Tak čo, Karolinka, už si na niečo prišla? Takže náš príbeh, ktorý ako vidno sotva bude mať niečo spoločné s naozajstnou rozprávkou, pokračuje v cestovnej kancelárii. Ale čo to? Veď tu majú prestávku na desiatu a riaditeľ cestovnej kancelárie i jeho zástupca sú strašne zaneprázdnení. Hrajú sa obľúbenú hru. Hádaj, s čím som si doniesol chlieb na desiatu. A zasa ste neuhádli, milý kolega. Nie. Nie, nie, nie, nie. Nie je tam, nie je tam šunka, ale čo? No, sír. Sír, sír, sír áno. A nie aký sír, ale ja? Viem. Hermelín. Hermelín, no úžasné. Ako sa vám len podarilo zohnať takú vzácnosť? No, treba mať šťastie, milý kolega. A možno ani nie šťastie, ale, ale a to vám nepoviem. A prečo? A, a prečo vám to nepoviem? Nie. Lebo ste neuhádli, čo som si doniesol na desiatu. Ako vidím, ty si ma tak skoro nevšimnul. Tak sa obslúž sama. Pozri, koľko plagátov tu vysí po stenách. Hory a kravy a, a plachetnica na mori a palmy. Je, yeah. pozri, Ujo, rozprávač. Tam, na tom najposlednejšom plagáte je presne to, čo hľadám. Cesta za hranice všetných dní. No, mm, všedný deň, to je, keď sa ide do školy. A to je pravda a za hranicami všedných dní sa do školy nejde, <laughs> lebo sú tam ustavične prázdniny. Lenže, ako sa tam dostaneš? Hmm, na vláčiku so žltou lokomotívou. No čo je namalovaný na tom plagáte? Kde? Nevidíš. A ten ujo s červenou čiapkou na mňa už aj kýva. Ah. Pozor, pozor! Vlak za hranice všetných dní odchádza o pár sekúnd. Ukončite nástup a zatvorte dvere. Želáme vám príjemnú cestu. Počkajte! Počkajte, ja chcem ísť za hranice všetných dní. No toto... Jednoducho si nastúpi do vláčika na plagáte a mňa nechá tu. A čo bude teraz s našim príbehom? Nebol tu pred chvíľou niekto, pán kolega? Ja som nikoho nevidel, takže tu nikto nemohol byť. Ale mne sa marilo, že tam v kúte niekto stojí? Hlúposti. Tam vzadu je predsa iba plagát a na ňom je namalovaný vláčik na rúžovej lúke s modrými obláčikmi. Omyl, omyl, kolega. Vláčik so žltým rušňom sa stratil. No, veru, máte pravdu. No. Rúžová lúka je tu, modré obláčiky sú tu a vláčik? A kde je vláčik? Nie Jedno. Ono, no, neplačte. Ne, no, neplačte. A Spomínate si, pán kolega, Aké rozkošné boli tie vagóniky. No, áno, áno, ale... Červené a zelené a modré a rušeň, taká žiarivá žltá farba. No, no, no, prestaňte, prestaňte. No, čo to má vôbec znamenať? Kto to kedy videl taký bláznivý plagát? Nič len lúka a oblaky. A, a ešte k tomu tá farba. No, no, no videl už niekto rúžovú lúku? ten plagát musíme i hneď odstrániť. Oh, nie, prosím vás, nie. Viete, možno sa ten vláčik vráti. Možno ho iba omrzelo stáť tak dlho na jednom mieste. No, to by bolo strašné, keby už nenašiel staničku, z ktorej odišiel. No, no, no dobre, dobre, dobre, dobre, no, dobre. Nech tam teda plagát ostane. Ale aj tak by som rád vedel, kde sa vláčik podiel. Kde? Kde? Možno? Čo? Možno šiel za hranice všetných dní. No pravda, že kam inam by mohol? cestovné lístky, prosím? Lístky? Ale ja nejaký lístok nemám. A potom si ho musíte kúpiť, slečna. A, a koľko stojí lístok za hranice všetných dní? Nič. Želáte si obyčajný alebo spiatočný? Obyčajný. Ja sa už odtiaľ nevrátim. Ale spiatočný predávame so zľavou si teda prosím spiatočný. Ako si želáte, slečna? Prosím, tu je lístok. Nedostanem zaň od vás nič. Želám vám príjemnú cestu. Za hranicami všedných dní. Konečná, vystúpte, prosím. Už sme tu? A ja som zaspala od toľkého premýšľania? Hm? Ani to tu nevyzerá o mnoho inakšie, ako v mojej rozprávkovej knižke. Aj domy, aj ľudia sú takí istí. A ten veľký dom, ako kráľovský palác. Čo? Videli ste už niekedy niečo také? Neuveriteľné. V našej krajine sa ešte nikdy nič podobné neobjavilo. Vy tu máte ale čudné zvyky. Neviete, že na iných ľudí sa nemá ukazovať prstom? Ja som dievčatko, Karolínka. Dievčatko, Karolínka. Karolínka a dievčatko? No toto. A to sa vôbec nebojíš cestovať na takom obrovskom zvierati? Prosím, ja... Ja som ako si nerozumela. Ale to nie je vôbec nejaké zviera, ale parní. O nie, nie, nie. O čom to hovoríte? Toto. O tej veci, čo stojí tamto. Tam. <laughs> ale veď to je vlak. Vlak? Vlak? Čo ste? Vlak neuveriteľné ustúpne. Prosím, poďte cez vrchnému kráľovskému dvormajstrovi. Uvoľnite. Akú vy máte nádhernú modrú uniformu, pán vrchný kráľovský dvormajster? A zlaté gombíky. Ešte som také nevidela. Jeho veličenstvo krále Bibi by si rád prezrel predmet, čo vyplula tá veľká ropucha. Poď so mnou. Prečo ma držíte za golie? No poď so mnou. Poprvé nie som nejaký predmet, ale dievčatko. A po druhé pôjdem aj sama. A po tretie, to nie je nejaká ropucha, ale Vláčik. Ako chceš, ale na tom teraz vôbec nezáleží. Ideme do kráľovského paláca. Thank you. To je tam? Vrchný dvorný majster, vaše veličenstvo, priniesol som ten predmet z robuchy. Hovorí, že je dievčatko. Môžete vstúpiť. No, čo vypliesiaš okále? Zatvor ústa a dvere. No. <laughs> to? Nikdy si nevidela hojdacieho koňa? Myslela som, že kráľ sedí na tróne a nie na hojdacom koni a že nosí purpurové rúcha až po zem a kožušinový golier myslela, a že... Myslela, myslela, myslela, myslieť to nie je zdravé. Ja chodím najradšej v matróskach. No, a, a čo povieš na moju čapicu? Hm? Tá, tá, tá kotva, to je ozajstný námornícky odznak na čo vám je rabkáč? V mojej rozprávkovej knižke drží kráľ v ruke žezlo. A čo ma po tvojej rozprávkovej knižke? Nikdy som nejakú knižku nevidel. <laughs> A ty si už videla nejakého kráľa? Ha? No, nevidela, ale... Tak vidíš. A ani si nemohla vidieť, lebo ja som jediný kráľ na svete. <laughs> Máte to tu ako v hračkárskom obchode, pán kráľ? Olovení indiáni a no. cínoví vojačikovia? No, no, no, no, no. A toľko báby. Čak. <laughs> A naozaj sná preliezačka, ako na ihrisku. <laughs> a toto, toto si videla? To je Maco. Medveď. <laughs> Toho si beriem do postele. Bez neho by som nezaspal. a ty? odkiaľ si ty prišla, ha? No, z domu. Už sa mi nechce chodiť do školy. Hej, Sasa, huču buču. <laughs> Prosím? Môj Sasa vykontra sa štindrindy dana. Aha. Ani ja nemám rád školu, preto som ju zrušil, keď som mal 5 rokov. Tedy som si totiž zasadol na trón, či vlastne na hojdacieho konia. <laughs> No a odtedy v mojej krajine nechodí nikto do školy. Tak. Fantastické? Tak by to malo byť vo všetkých krajinách na svete. Akože vo všetkých? Okrem mojej predsa nie sú iné krajiny. Ale áno. Ale čo to táraš? Videla si už nejaké, no? No nie, ale viem to. No ke keď si nevidela, tak nemôžeš vedieť. Ale v škole som sa to učila. Tak vidíš, aká je to hlúposť. Každé dieťa predsa vie, že zem je čokoládový puding a moja krajina mandla na vrchu. A ja som dieťa, ale viem, že to nie je pravda. A ja vravím, že svet je čokoládový puding a mesiac vanilkový puding a slnko malinový puding a obloha modré vtáčie mlieko. No keď myslíte, no, tak... <laughs> konečne, no. Teraz, teraz sa poď so mnou hrať hrať? No, najradšej sa hrávam s olovenými vojačikmi alebo indiánmi, ale môžeme sa hrať aj s bábikami, keď si dievča. <laughs> Mám tu aj celú hračkárskú kuchyňu. Yeah. Nikto v mojej krajine nemá toľko hračiek ako ja. Ste predsa kráľ. A môžem vedieť, ako dlho už kráľujete? Jo, to je ale hlúpa otázka. 175 alebo 793 rokov. No, už som zabudol. Koľko? Tak si to smiešné, dievča. Ale keď to už tak chceš vedieť, prosím, no. Želá si vaše veličenstvo. Toto dievča chce vedieť, koľko rokov som už kráľom. No, ukáž jej to. Má to byť presne? Ale kdeže? Stačí, ak povieš približne. Ako ráčite, vaše veličenstvo, ale musím zvolať svoje deti. Dovolíte, veličenstvo, vašu trúbku? No počkaj, počkaj, počkaj. Ja sám zatrúbim. Želáte si veličenstvo? Stvihnite ruky a poriadne roztiahnite prsty. Hneď to bude vaše veličenstvo. Tak teda vládnete toľko rokov, koľko mám prstov na oboch rukách. Ja, aj toto dieťa, aj toto a toto a ešte toto najmenšie. Vlastne nie, ty zohni. Tento prst, tento prst aj tento prst. <laughs> tak, to by bolo. No, no. Koľko prstov tu vidíte, veličenstvo? Presne toľko rokov už trvá vaša vláda. No, 47. Ona vie počítať. Prepáčte, veličenstvo, ale to sa mi vonkoncom nepáči. Tak, tak vidíš, dievča, to má za to, že sa nevieš správať. A čo som urobil? No ešte sa aj pýtaj. No počítala si. Ale správne, vaše veličenstvo. A ty sa za to vonkoncom nehambíš? Nie. V mojej krajine si musíš od toho čo najskôr odvyknúť. Poriadná drevená hlava nikdy nepočíta. Rozumieš? Prečo drevená hlava? Všetci obyvatelia mojej krajiny sú drevené hlavy. Volajú sa tak preto, aby sa odlíšili od vajcových hlav. To boli naši predkovia. A tí ešte chodili do školy. Aha. No, tak čo? <laughs> Dečatko, ideme na hojdačku alebo na prelietačku, ha? Už ma omrzelo stále sedieť na koni. No, ako si želá vaše veličenstvo? Pozri, pozri, ako šikovne mi to ide. Postavím sa sem, áno, tuto sa zachytím, druhou rukou sa pritiahnem vyššie, tak, tady ja to prestrčím hlavu, tak, postavím sa sem <laughs> a už som hore, no, stavím sa, že to nedokážeš tak rýchlo. Ale to je pre mňa hračka. Pozrite, postavím sa sem, vystúpim sem a ešte sa pretiahnem, tak a už som hore. Ja, ja, ja, ja. Ty si ma zhodila. Prepáčte, pán kráľ, naozaj som nechcela. A ja to poviem, aby si vedela. Poviem a poviem a poviem a poviem. Pre pána kráľa večerstvo, neublížili ste si. Hovoril som vám, že si na preliezačke musíte dávať pozor. To je ona, všetkému na vine, kvôli nej som spadol. Nechcela som. No, no, no neplačte, veličenstvo, donesiem vám veľkú porciu čokoládovej zmrzliny. A rozkážem, aby to dievča i hneď vyhnali z krajiny. Nikdy z neho nič nebude. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nikam ju nevyženieme. Rozkazujem, aby toto dievča ukazovali po celej krajine s týmito slovami. Dávam všetkým svojim poddaným na známosť. Tento predmet je dievča. Chodilo do školy. Je to dobrý príklad na všetko zlé, čo sa tam učí. Nech si ho všetci dobre obzrú a nech si z toho zlého príkladu vezmu dobrý príklad. Thank you. dievčatko, je vyhlásenie kráľa Bibiho. Všetci jeho poddaní sú známosti. Tento príklad je dobrý predmet pre zlý výklad. Všetci poddaní kráľa Bibiho nech si výklad zoberú z dobrého pokladu. Toto povedal král Bibi. Ó, oh, výklad, aké úžasné. To je od neho pekné, že nám posiela výklad. No. <laughs> Och, vy drevené hlavy. Čo s týmto pekným výkladom urobíme? Ja myslím, že výklad treba niekam vyložiť. To je pravda. A čím vyššie, tým lepšie. Áno, áno. Pravda, že? Vyložíme. Hoci, na tento strom. No. Aj tak tu nič vyššie nemáme. počujete? Ja nie som nejaký výklad. Ale po stromoch sa viem špáhať aj sama. Aha, pozrite. Ona sa... Eh, tak, ale táto hra sa mi vôbec nepáči. Dneska som už unavená. Oh, chcem ísť do postele. Úžasné! Náš výklad chce ísť spať. Počuli ste už niečo také? Dobre, Dobre, teda teraz pôjdeš spať a zajtra sa vyberieme do ďalšieho mesta. Celá krajina si musí vypočuť vyhlásenie kráľa Bibiho. Áno, áno, áno. Vstávaj, výklad. Ideme ďalej. Mne sa nechce. No len vstávaj. A na nejaký strom liesť nebude. Poponáhľaj sa. Nikto sa nesmie vzoprieť rozkazu nášho kráľa. A ja budem kopať nohami. No len sa opováš. Uvidíš. A najprv sa musím umýť. Kde je mydlo? Mydlo sa minulo v celej našej krajine už pred troma rokmi. Tak prečo si neurobíte nové? No prečo, prečo, pýtaš sa ako vajcová hlava. Vajcové hlavy vyrábali mydlo podľa receptov. A my nevieme čítať ich recepty. A čo teda používate na miesto mydla? <laughs> Čo? Tieto veľké okrúhle kamene. <laughs> Aspoň sa neupotrebujú. Vy ste čudná krajina. Neviete ani čítať, ani písať, ani počítať. Mňa voláte výklad a na miesto mydla Používate kamene? Nemudruj predmet. Poponáhľaj sa. Pán král si želá. No dobré. Thank you. Počúvajte želanie kráľa Bibiho. Táto zlá kukla je výklad pre moje známosti. Poddaní nech si vezmu z tejto kukly zlé spôsoby do školy. Toto povedal kráľ Bibi. Počuli ste? Počuli ste? Kukla. Kukla. No to je teda pekný no, nezmysel. No. Kukla? Nikdy som o ničom takom nepočula. Viete, viete, kukla to je taká vec, čo sa ňou zametá dlášťa. Nie, srká sa cez ňu limonáda. Milite no, sa. Je to také zviera, čo sa vie premeniť na motýla. Moja stará mama, vajcová hlava, mi o tom rozprávala. A žerie kapustné listy. No, počujte! Nežerie nejaké kapustné listy, vôbec nič nežerie. Nežerieš? Tak sa premeň na motýľa. No. A, áno, áno, milá kukla, premeň sa na motýľa. neviem ako. Veľmi rada by som vám urobila radosť, ale už sa mi tu nepáči. <laughs> chcem ísť domov. Ale ja viem, čo budeme robiť. Budeme kuklu vyhadzovať do výšky a potom začne sama lietať. Výborne, skúsme to. Výborné. No, vidíš? Ano. A ona začne lietať. Áno. Ale dávajte pozor, aby vám neuletela. Dobre. Musia ju vidieť aj v ostatných častiach našej krajiny. Čo je to za nezmysel? Mne sa vôbec nechce hrať. A prečo? Pustite A ešte raz! A ešte raz! Naša kukla Skočte na zem! Táto hra ma nebaví. Lietaj, kukla, rozprestri krídla. No no. Nemôžeme predsa tak dlho čakať. Musíme ju ukázať v ďalšom meste. No. Nikam nejdem. Keď som bola výklad, zašpinila som si šaty. A nepáči sa mi, keď ma vyhadzujete do vzduchu. No, nepáči. No, ale to rozkázal kráľ Bibi. Aj. že občania, toto dievčisko má zlé spôsoby. Je to mušľa. Poddaní nech si vezmú túto mušľu do známosti, lebo je to predmet. To povedal král Bibi. Ohromné. A čo je to mušľa? Videli ste už niekedy niečo také? V krajine drevených hlav mušle nerastú. Ja myslím, že sa to vesia na stále stenu. No veru, nemáte pravdu. Ja si spomínam, môj starý otec, za to bola ešte vajcová hlava, mi kedysi rozprával o mušli. Vrali to také zvieratko, keď si ho priložíš k guchu, hučí ako more. Hučí? ohromné. A e, vieš aj ty hučať, mušla? Áno, áno, zahúča po more, no, zahúča aspoň na Táto hra sa mi páči najmenej zo všetkých. Nie som zvieratko a hmm. hučať sa mi no, nechce. No, no. To preto, že si nebola vo vode však. Vo vode? Pravda, že vložme ju do vody. Tam nechcem. Vložme ju do vody. Aj, čo to robíte? Premoknú mi šaty. Poriadna mušla vraj žije vo vode. Ja sa nechcem. Mama! Pozrite, ako krásne pláva, to je nádherné. pláva sme sa to v škole. Po, po, počujete? Ona chodila do školy. Čo sa čudujete? Škola je akurát dobrá pre mušle. Pozrite, pozrite, ona sa vzdialuje. Už je v prostredí Nedovolte jej ujsť. Ešte ju nevidela celá krajina, ako si to želalo jeho veličenstvo, kráľ Bibi. Ale, ale kto sa odváži vojsť do vody? Utekajte okolo jazera, a počkajte ju na druhom. Výborne, to znamená, že utekám z ríše kráľa Bibiho. Skoro som už aj zabudla, že som naozaj dievčatko. Alebo nie som. Hranica asi 8 kilometrov. No nie k hranici asi 10 minút. O 100 metrov zabočiť doprava. Konečne! Tá tabula iste pochádza ešte z čias vajcových hlav. Dobre, že drevené hlavy nevedia čítať. Už vás čakám, ujo sprievodca. To si ty, dievčatko? Mm-hmm. Tak čo, kam chceš cestovať? Domov. Tak sa poponáhľaj, hneď odchádzame. Pozor, pozor, vlak domov odchádza o niekoľko sekúnd. Ukončite nástup a zatvorte dvere. Pozor na koľajniciach, prosím. Lístky, prosím. Ja mám spiatočný. Lenže je mokrý. No, spadol mi do vody. A, a ako vidím, ty tiež. <laughs> to vtedy, keď som bola mušľa. Vlastne, to si o mne mysleli tie drevené hlavy. Aj že som kukla a výklad. <laughs> to nič. Takto sa lístok lepšie predierkuje. Vieš, Karolínka, skoro všetko má svoje výhody. No, cestovanie. Ach, ale som sa načekal. Vláčik so žltým rušňom je tu. Karolinka! Karolinka, kde si bola tak dlho? Na cestách. <laughs> No, o tom mi musíš porozprávať. Keď sa človek vráti z ďalekej cesty, má veľa čo rozprávať. Ale najprv výstup z toho plagátu. išli po rúžovej lúke a na oblohe boli modré obláčky. Potom bola zasa modrá lúka a rúžové obláčky a potom bola zase rúžová lúka a vôbec. Teraz nemám čas. Musím ísť do školy. sa ste neuhádli, pán kolega. Dnes nemám na desiatu chlieb s hermelínom, ale s čím? Neviem. No, no pozrite Ukážte. sa. Pravá pražská šunka. Jej. <laughs> Aha. Čo je? Čo? Čo sa to deje? Ten plagát. Vláčik sa na ňu vrátil. Neuveriteľné? Vrátil, vravíte? No. no a čo? Vrátil sa. Hovoril som vám, keby sme boli plagát odstránili, neviem, kam by sa bol vrátil. Ale pán kolega, to som prosím hovoril ja, ale... Prepáčte, prepáčte. Nebol tu pred chvíľou niekto? Máme predsa desiatu. Ako by tu bol Niekto niečo hovorí. Rád vám sa stále čosi marí. Len nikdy nemôžete uhádnuť, s čím mám práve chlieb na desiatu. Tak teraz neviem, čo si o to myslieť. Karolinka jednoducho odbehla. Čo sa s ňou stalo? Že by to bolo ponaučenie z rozprávky? Možno tomu vy, deti, porozumiete lepšie.